ויהי בימי היטלר הצבא הוא הקפורל המושל על כל גרמניה שבע עשרה מדינות בימים ההם בעלות האכזר הזה על כיסא ממשלתו, אשר בברלין הבירה. שכח עוניו, ודוד הצבעים שהיה על שכמו, לחם עוני. ובגדים קרועים וחצרות הבתים ששם היה להן זכור לא זכר ימי הצום וחיי נדודים ביום החלה הוא חורב, וקרח בלילה, ואנשים טובים לביתם סחפו. גם הנשים הדלים אותו ריחמו וחמלה הזו היא למד ויתאכזר וישמן ויבעט כחזיר מספר צרותיו הרבות שכח ומליבו הסירן, ונקמת אבותיו. המן ועמלק, יימח שמו כשמם זכר, ועל ליבו חרטה. ראה ההתחלה ונסתמה לבסוף. אמר בליבו, זקני נוצחו ממיעוט חוכמתם, ואני איש דעת ומלא תבונה, עצתי נכונה וזרועי חזקה, ובזה אכבוש את כל העולם. ומה נבו על זה דברי הסופר שאמר, גאווה מוטלת באשפה, כל הרוצה בה לה משם לוקטה הרע הזה. וילמד לשונו לדבר עורמות, ויגזים וישקר, בור קרה ויחפרהו, ויפול בשחת עשה. בשנה הראשונה למושלו עשה משתה לנזהב ולכל רעיו חיל גרמניה הנזים האכזרים וגדולי הפסיסט אשר לפניו להראות להם את גודל כבודו ותפארתו ואת יקר גדולתו ורוב חוכמתו ומספר אנשיו ונשכם הרב ככל הים אחרי הימים האלה עשה הכובד וכל העם הנמצאים בברלין הבירה למגדול ועד קטן משתה יום אחד בחצר גינת ביטן המושל בתים גדולים ורחבים הכין לאורחיו דירות נהדרות וברהיטים קושטות, ומיטות מוצאות על רצפת שיש. והשתייה כדעת בכלים מכלים שונים. ויין הממשלה רב כיד המושל. וישתו הגרמנים לרוויה, וישמח לבבם, ותגדל הרננה. בכל גרמניה בין הנאזים, גם איטליה. עשתה משתי נזים, בית המלכות אשר למלך עמנואל. ביום השני, כתוב לב היטלר עליו אמר לגרינג גרבלס ריבנטרופ בוכלי היץ והימלר שיבת הסריסים אשר למושל היטלר כדת מה לעשות בעם היהודי הזה שהשמיד אבותינו ועשה בהם כלה ואת דתנו אינם עושים ואותנו הם שונאים ויאמר הימלר לפני המושל והשרים לא רק אותנו לבדנו שונא העם הזה גם האיטלקים הפסיסט חברנו הוא שונא כל אנשי בריתנו אם על המושל טוב יצא דבר כי דבר המלכות מלפניו ויכתב בדתי הנזים והפסיסט ולא יעבור לענות העם היהודי הזה בעינויים קשים גם נחריב ביתיו, ונשרוף כנסיותיו, נהרוג. נער וזקן אהב תף, ובזה ננקום נקמתנו. ולנותר נלביש אות קלון, נעבידם עבודה פרך, וככה יכלה העם הזה. ויטב הדבר בעיני המושל והשרים, ויעש היטלר כדבר ימלך. וישלח ספרים אל כל הערים והמדינות שהוא מושל עליהן להיות כל גרמני נזי שורר בביתו, מדבר רק בשפתו, מבזה מייסר, מכאיב ורומס כל היהודים שכניו וישמע פתגם המושל אשר אמר בכל ערי ממשלתו כי רבה היא ובכל הגרמנים הנאזים שמעו לעצתו ויכבדו במהלומות היהודים שכניהם

ויגזלו ממונם, וישבו את שביים. ויתחילו היהודים לברוח מחמת האויבים, ויעזבו כל אשר להם, וילכו שבי לפני צהר, וחמת היטלר לא שכחה.